twaramukije mube mwese muteze yombi radiyo y'isanganiro nkabaha n'ikaze muri ano makuru yo kuri uno munsi amakuru yo kuri ino genekerezo rya gatatu ukwezi kwa munyonyo bibiri na mirongo ibiri n'ayo kuri uno murango wagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abakozi bishyira hamwe revidezo bahemberwa icyo bakoze ku munsi ku munsi bita abajonariye mu gifaransa bazindutse bagandagaje imbere y'ibiro by'iryo hamwe bagasaba kongererezwa agahembo hamwe no mu gihugu cya cote d'ivoire umupfasitoni serafina hakizimana none mu buhinga bw'ibyuma n'amakuru muyashyikirizwa na emerisha niyo nkuru akaba ahagarariwe na francine ndiho kugayo sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ndasuye kubaramutsa mwebwe mwese muteze yompi abantu 36 nibo bari mu gasho k'igipolisi cinyamirama mu gisagara cangozi mu rako Burundi kuva mu gatondo ko kuri uno wa kabiri bafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'abajejwe intwaro mu isekeza ryo gufata abantu baba muri quartier muremera aho bita mu burengo badafisi ibibaranga mu gipolisi no mu ntwaro ingozi bavuga yuko abadafise karanga muntu baca babaca mande babace babarekura ariko wafatanywe wafataniwe iwe inzoga ibujijwe bita ikibarube akaca agirirwa dosiye amanukanwe mu ibohero rikuru rya mpimbi bujumbura amaritiro arenga amajana atanu y'iyo nzoga akaba yasheshwe n'ibikoresho nk'amakurutu n'ibikono binini binini hashigwamo iyo nzoga navyo nyene bikaba vyashwiragijwe nemeje kubibabwira mu ntangamara y'ano makuru abakozi bashira hamwe rigidezo bahembegwa ico bakoze ku munsi ku munsi aho bita ouvrier journalier mu gifaransa bazinutse bagandagaje imbere y'ibiro vyishira hamwe regidezo biri hafi y'ihinguriro ry'ibinyobwa bwa Audi abo bakozi bagasaba kongererezwa umushahara bave ku mafaranga ibihumbi bitatu baje ku bihumbi bitandatu ku munsi abo bakozi bavuga ko ayo mafaranga ari make baravye ubuzi bakora bwo gutunga bwo gutanga umuyaga nkuba no kwimba aho bacisha imiringoti y'amazi imbere y'ibiro by'iryo shyirahamwe biri imbere y'ihinguriro ry'ibinyobwa brarudi uyu wa kabiri abo bakozi bavuga ko bahisemo guhagarika ibikorwa kubera abanse kongerwa agashahara dukorera amafaranga make cyane kuko umuntu iyo yubatse ayaryamwo iyo ayariyemo ayagiramwo na deparasema twebwe turabona yuko ibihumbi bitatu bitatu bumba twebwe twasabye abayobozi badufatira ku mafaranga umuyede akorera umuyede w'uno munsi akorera ibihumbi bitanu bakamuha n'igihumbi cyo kurya twebwe ubwacu natwe twasabye badukoreshe nka kurya bakoresha abayede turonke ibihumbi bitandatu turose ibihumbi bitandatu akazi turashobora kukabandanya nta ngorane mukorera ibihumbi bitatu bitatu twarabiharuye tubona ari make twarasabye twahitwa inzego badutwara badusabira ibihumbi bitandatu kuko ibihumbi bitandatu turabona ko menga hari akantu ko kwisununura gatoya mu byo basaba harimo ibijanye n'agashahara koko duzwa hamwe no guhabwa amakontra batudugize umushahara ibihumbi bitandatu bongere iyo umuntu ahiye cyangwa akavunika arivuza bamuvuza kusaba neza ko boduteza amakontra kuko hariho bamwe basize imyaka cumi n'ine bakorera regitezo uwanyuma mwisanzwe barakorera regitezo imyaka itanu abo bakozi bakorera mu bisata by'umuyaga nkuba hamwe n'iby'amazi bose hamwe ngo bababa amajana atanu bakaba bahagaritse ibikorwa kuva kuri uyu wa mbere arakoze jean marie mayunga ibarabara rigabura amakaritiye abiri mutakura naci Bitoke hano mu gisagara ca bujumbura rirangwamo ibinogo byinshi abunguruza abantu n'ibintu bakoresha iryo barabara baganiriye na radio y'isanganiro bakavuga yuko bagira ikibazo mu kunguruza abantu bagasaba ko iryo barabara ryosanurwa kuko ngo n'ibyuma bakoresha biheza bikahagirira ikibazo bigatuma bakora bahomba rigiye agahimbare yahishikiye y'ibarabara bitiriye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana rigabura amakanti abiri mutakura na Cibitoke uhashitse nutandukanya ahagenewe guca imiduga cyangwa abagenda n'amaguru kubera ibinogo byibonekeza muri iryo barabara baba abagenda n'imiduga amamoto amakinga hamwe n'abagenda n'amaguru nyene bose bagerageza kurondera aho bahagikomeye kugira ngo bashobore kurengana vyoroshe ibihora mbere ngo bitera n'amasanganya bamwe mu bunguruza abantu baganire na hadisangana kiganiro bavuga ko batakironka n'abakiriya kubera iryo barabara rimeze nabi twe turamererwa nabi cyane rwose n'abakiriya bacu cyane bose baramererwa nabi cyane rwose abantu benshi ntituronka abakiriya umukiriya ugiye gushaka baca banga baciye buri ku mugongo kuva muri kotebo gushika mbere mu rubirizi hose n'ahantu habi cyane rwose vuga ubu zose umukiriya na misite cyangwa se umukiriya na mu buterere cyangwa na mu kamenge nta mukiriya uronka batafise umukiriya wojana ahantu wawusheho amafaranga cyangwa batiye barabanira ibi amakingana agenda aca umugongo twanze tuko turagenda twunguruza abantu ingorane duhura nazo urabona ibarabara rimeze nabi nabi bisanzwe twifuza ko ryokorwa na nk'imvura iguye ibyondo biba byinshi ayo mabuye nasi agenda atega abantu bigaca bituma usanga ugize nk'isanganya nk'umuntu umutuye hasi n'amahera ntaba akiyaguhaye usanga uhombeye ngaho bavuga kandi ko naho baca kuri iryo barabara ngo ibyuma byabo birapfa bakaguma bajya kubikoresha ibituma bakora bahomba iyo turi ko turahaca ibyuma birapfa reka uca usanga ibyuma bitamererwa neza kubera ibarabara ryaheze tukama muri garaje urumva nta kunguko kahari kwama muri garaje kubera ibarabara abo bakoresha iryo barabara bagasaba ko bokogwa n'ingoga kugira ngo babandanye kurangura imirimo yabo byoroshye byaratowe ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere uh, uheze Eh, ku ntebe abarindiriye ku ntebe abarindiriye kubonana n'iyo ndongozi bicarako amakuru atangwa n'igipolisi mu kayanza kavuga yuko ibyo bisasu byari bishaje kandi bitekeye mu isorori nayo itekeye mu kamwanya mu gipolisi nyene mu gipolisi nyene bakavuga yuko bishobora bishoboka ko ari umunyagihugu yarabitunze atayifitiye uruhusha yabuze uko atanga ibyo bigwanisho hanyuma ikiringo ngo kikaba caramuheranye eh, cyo kubitanga kikaba caramuheranye uramatari w'iyo ntara ya remicisha hayo agasaba wa mugwi ujeje gukura ibigwanisho mu banyagihugu batayifitiye uruhusha kongera ikiringo abo batarabitanga kugira ngo babicikirize remicisha hayo agasaba abanyagihugu nabo nyene ko bokwirinda kuza barata ibigwanisho ahariho hose OPC 2 Paul Niyongabo cegera turongo igipolisi mu ntara ya Kayanza ajejwe umutekano akamenyesha yuko mu gipolisi bagiye kugwiza ibikorwa byo gusaka mu mihana ikintu cose cohungabanya umutekano w'abanyagihugu bo muri iyo ntara ni nayo babwiye mu ntangamarara y'ano makuru mu makungu havugwa muri Cote d'Ivoire hakavugwa amatora y'umukuru w'igihugu aho Arasane Watara yahora arongoye ico gihugu ari we yasubiye gutogwa ngo arongore ico gihugu mu kiringo kigira gatatu ku myaka itanu ku majwi arenga ibice mirongo 90 kwijana nkuko bitangazwe n'umugwi w'igihugu hujijwe amatora abatavuga rumwe na leta muri ico gihugu ariko bakaba batayitavye bata ariko arahiganwa na joe biden aserukira umugambwe w'abademokrate uwa akaba ari we biharuro mburizi bimwe bita resondaje byerekana yuko afise amahirwe muri ico gihugu uraca bugacana yandi mu magara y'abantu gufufahaza bikogwa ugutandukanye bivanye n'icatumye umurwayi aremba nko kongereza imwe mu gihe bigorana uguhema neza bigasigurwa na muganga Gabriel Nahaye arongoye ishyirahamwe rigwanya kanseri mu Burundi akaba yarananonosoye n'ibyo kuvura indwara z'abakenyezi aho muri bucana yandi herutse yari yasiguye ko gufufahaza bikorwa hanini kugira ngo bafashe umurwayi kurangiza neza iminsi yiwe ya nyuma akavuga ko ubikogwa ahatandukanye mu mihana canke yo bishikiye kwa muganga bahonera muco iruhande yo kuvura ububabare ngo hari ubundi buryo bwo gufufahaza indwara y'umurwayi bivanye n'ikibazo afise muganga gabriel nahayo arongoye ishyirahamwe rigwanya kanseri mu burundi akaba yananosoye no kuvura indwara z'abakenyezi atanga akarorero ko gufasha guhema umurwayi afise ikibazo cyo guhema hariho nk'umuntu arwara indwara ikomeye cyane ugasanga nta maraso agifise muri icyo gihe kumuha amaraso ni ukumupfupfaritsa hari umuntu agwara indwara zikomeye cyane ugasanga ntagishobora kwiyoga kugenda kwigaburira urumva ibyo byose bimufashije ni ukuvuga kumufasha kubaho uba uriko uramupfupfariza iyo ndwara hari umuntu agwara indwara zo guhema ugasanga nkamwe ufise nka kanseri yo mu ijosi kuganiriza canke gusengesha ngo biri mu buryo bwo gupfufahaza umurwayi ngo harimo kandi no kubandanya guha ikibanza umurwayi yari asanzwe afise mu muryango gufasha umuntu kugira ngo yumve ko ariho abone ko ubuzima bwiwe bushobora kubandanya kubera afise abamwitayeho ibyo rero birimwo ibintu byinshi n'abantu basanzwe bashobora kugira hariho kuganiriza umuntu ukugira ngo umuntu ageze kure hageze ko yitaba imana yitaba imana ubuzima bwiwe bugenda neza bukira ubuzima iyo umuntu rero abona yuko atacakimaze arihebura ugasanga mbere biciye bituma yitaba imana uh, bakwe na bukwe ngo bikorerwa ahatandukanye yaba mu mihana cyangwa canke ku bitaro bitandukanye muganga nahayo avuga ariko ko mu Burundi atabigo vyihariye gukora ico gikorwa gusa mu Burundi ngene vyifashe sinovuga yuko hariho nk'ibisata mu bitaro usanga bijejwe ico gusa kuko ahandi usanga biriho ariko rero mu bisata bitari bike bivura abantu bageze kure usanga ubu cyane cyane muri iyi myaka kandi si mu Burundi gusa muri iyi myaka iheze imyaka cumi mirongo ibiri iheze abaganga barijukiye cyane gupfupfaza indwara z'abantu cyane cyane kurwanya ububabare kuko nicyo umuntu aherako uwo muhinga abona ko nubwo ibyo bigo bidahari hogwizwa inyigisho z'ukungene abaganga cyangwa abagwaza bufasha umurwayi arembye arakoze onera uh, muco ariko na n'ahatari ko vyama mudukundira imbere ko turangiza no makuru tuba yagira avugwa mu vy'indero abarongoye intara y'indero ya Karusi barashima ikibanza baronse mu matora na ko mu manota baronse mu kibanza eh, mu kuronka ikibanza ca mbere c'abaheza amashuri yisumbuye mu gihugu umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara agashikiriza yuko iyo ntara yaronse ikibanza ca mbere kubera abegwa n'igisata c'indero mu ntara bitanga umwe wese ku kubimwega mukazajejwe manirakiza akavuga yuko no mu kibazo c'umwaka w'icenda karusi ariyo ya mbere mu gihugu ikaruzi duhamagara Blaise Pascal Kararumiye intara y'indero ya karusi yabaye iya mbere mu gihugu mu kibazo cya leta exita c'abanyeshuri baheze amashuri yisumbuye ku rugero rw'ibice mirongo itandatu na bitandatu kw'ijana intara ya muyinga yabaye iya kabiri yaronse amanota ashika mirongo ine n'uduce ndwi kw'ijana mu gihe intara ya cibitoke yabaye iya nyuma yaronse munsi y'ibice mirongo ibiri kw'ijana amanota cumi n'atandatu n'uduce ndwi kw'ijana mu buyobozi bw'indero muri iyi ntara ya karusi bamenyesha ko uyu mwaka wagize uwa gatatu iyo ntara ntara itwara icyo kibanza cya mbere mu bibazo bya leta haba mu kibazo c'abaheze amashuri yisumbuye egizeta mu gifaransa canke mu kibazo ca mu mwaka w'icenda konkuru nationale abarongoye igisata c'indero mu ntara ya karusi barashima iyo ntambwe bagezeko manirakiza stanislas arongoye igisata i karusi asigura ko iyo ntambwe bayigezeko ko kubera ubwira n'ishaka ry'abantu bose bakorera muri icyo gisata ati ibikorwa bitari bike byarakozwe aho akavuga imwe imyimenyerezo itangwa kuva kw'ishure gushika ku rwego rw'intara ugusuzumira hamwe umwimbu abanyeshuri abigisha abayobozi hamwe n'abaserukira abavyeyi bose bari hamwe hanyuma umwe wese ngo akagira ico aterereye kugira ngo intambwe itere ija imbere manirakiza Stanislas aheza ashimira abantu bose bakorera mu gisata c'indero muri iyi ntara ya Karusi ku ntambwe bamaze gushikako ariko agasaba ko atawoheza ngo adebukirwe na gato ngo ahubwo ishaka ryongere ubwerekane bwose mu bikorwa by'uyu mwaka w'ishure turimwo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ikarusi kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro Arakoze Blaise Pascal kararumiye akorera mu ntara ya Karusi ku radio yisanganiro ni hano duca turangiza ano makuru mu kirundi yo kuno mutaga twe twabateguriye twongera tukanabashikiriza ariko abadufatiye mu nzira mu dukundire tubacire ku mayange ingingo nkuru nkuru zari ziyagize abakozi bishyira hamwe regidezo bahembegwa icyo bakoze abo bita ba jonariye bazinutse bagandagaje imbere y'ibiro by'iryo shyirahamwe bagasaba kongererezwa agahembo